Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Draga braćo muslimani, uzvišeni Allah kaže u svojoj plemenitoj knjizi وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ A naređeno im je da samo Allaha obožavaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovjedaju i da namaz obavljaju i da milostinju, zekat udjeljuju, to je ispravna vjera. Također uzvišeni Allah kaže na drugom mjestu u svojoj plemenitoj knjizi وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِدُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم I namaz obavljajte i zekat izdvajajte i draga srca Allahu zajam dajte, a dobro koje za sebe unaprijed osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu i molite Allaha da vam oprosti jer Allah u istinu prašta i milostiv je. Također kaže uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati, a za milostinju koju udijelite da biste se Allahu umilili, takvi će svoja dobra djela umnogostručiti. Mnogobrojni su kuranski ajeti koji govore o obaveznosti i propisanosti zekata. Što se tiče hadisa, poznat je hadis koji bilježi ima muslim, od Abdullaha ibn Omara radijallahu anhuma, u kojem se navodi da je vjerovjesnik sallallahu alihi wa alihi wa sallam rekao Islam je sagrađen na pet temelja. Na ispravnom obožavanju Allaha jedinog i svjedočenju da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik, na obavljanju namaza, izdvajanju zekata, ramazanskom postu i hodočašćenju Kabe. Zekat je jedan od islamskih ruknova, značajnih temelja islama. Zajedno s namazom spomenut je na brojnim mjestima u Allahovoj knjizi i muslimani su složni po pitanju propisanosti zekata. Shodno tome, osoba koja svjesno porekne obavezu izdvajanja zekata postaje nevjernik i izlazi iz islama – a osoba koja škrtari i ne izdvaja zekat ili ne izdvaja koliko treba, smatra se nasilnikom i kao takva osoba podliježe šerijatskoj kazni. Zekat je obavezno izdvojiti iz sljedeće četiri kategorije imetka. Prva kategorija jesu usjevi, dakle žitarice i plodovi, zbog riječi uzvišenog Allaha – يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što vam mi iz zemlje dajemo. Također zbog, zbog riječi وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju. Najveće pravo u imetku jeste pravo u zekatu. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao je na ono što su natapala nebesa izdvaja se 10%, a na ono što se navodnjavalo, zalijevalo prskanjem izdvaja se 5%. Zekat nije obavezan sve dok se ne dostigne nisab – a nisab za žitarice i plodove iznosi pet tovara. Zbog vjerovjesnikovi sallallahu alihi wa alihi wa wasallame riječi na žitarice i plodove nema zekata sve dok ne dostignu pet veskova, odnosno tovara. Od to iznosi 612 kg. Dakle, nisab žitarica i plodova u kilogramima iznosi otprilike 612 kg. Ispod ove mjere nije obavezan zekat na žitarice. Nakon postizanja ove mjere, odnosno nisaba, izdvaja se 10% na ukupni iznos žitarica ukoliko se žitarice nisu vještački navodnjavale. Međutim, ukoliko su se navodnjavale, tada se izdvaja samo 5%. Zekat nije obavezan na voće i povrće. Zbog riječi Omera radijallahu anh, na povrće se ne izdvaja zekat. Kao i zbog riječi Alije radijallahu anh, na jabuke i slično ne izdvaja se zekat. Ovo je zbog toga što se ne ubrajaju u žitarice i plodove, međutim, ukoliko se prodaju za novac i taj novac pregodini, tada se za njega izdvaja zekat. Druga kategorija na koju se izdvaja zekat jeste stoka, deve, krave, ovce i koze. Ukoliko budu na ispaši ili budu određene za rasplodnju i ukoliko dostignu nisab. Najmanji nisab za deve jeste 5 deva, za krave 30 krava i za ovce 40 ovaca. Uvjet je dakle da ova stoka bude na ispaši, da pase travu i da je čovjek ne hrani tokom cijele godine ili veći dio godine. Ako stoka ne bude takva, tada se na nju ne izdvaja zekat, izuzev ako je stoka određena za trgovinu, tada se ona ubraja u trgovačku robu i potpada pod tu kategoriju na koju se izdvaja zekat, svejedno bila na ispaši ili ne, svejedno da li samo ona dostigla nisab ili pridruživanjem uz ostalu trgovačku robu. Treća kategorija na koju se izdvaja zekat jeste zlato i srebro, u kakvom se god stanju nalazilo. Zbog riječi uzvišenog Allaha, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahom putu na vijesti bolnu patnju, na dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. Ovo je ono što ste za sebe zgrtali, iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali. Termin kenza u ajetu odnosi se na neudjeljivanje na Allahovom putu, a najznačajnije izdvajanje na Allahovom putu jeste izdvajanje zekata. Ima muslim bilježi u svome sahihu od Ebu Hureyre radijallahu anh da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao nema ni jednog vlasnika zlata i srebra koji nije izdvajao pravo na njih, a da mu se neće na sudnjem danu užariti ploče od vatre, pa će se njima pržiti njegovo lice, bokovi, leđa, kad god se ohlade, ponovo će se užariti i sve tako u danu, koji će trajati 50.000 godina sve dok se ne presudi među ljudima. Značenje riječi pravo na njih, koji nije izdvajao pravo na njih, jeste zekat na zlato i srebro. Kako stoji u drugom citatu kod imama muslima, nema ni jednog vlasnika nagomilanog zlata i srebra koji na njega ne izdvaja zekat. Zekat je obavezan na zlato i srebro svejedno koristili se ili ne. Ukrašavalo se njima ili ne. Zbog općenitih dokaza. Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma pripovijeda da je jedna žena došla vjerovjesniku sallallahu alihi wasallam sa svojom kćerkom na čim su se rukama nalazile dvije debele zlatne narukvice. Vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam upitao ju je da li izdvajate zekat na ovo, pa je žena odgovorila ne. Žena je odgovorila ne. Vjerovjesnik sallallahu alihi wa alihi wasallam na to je dodao, a da li te raduje da joj ih Allah subhanahu wa ta'ala zamijeni na sudnjem danu dvijema narukvicama od vatre? Tada su skinule narukvice i dobacile vjerovjesniku sallallahu alaihi wa sallam govoreći one pripadaju Allahu i njegovom poslaniku. Od Aisha radijallahu anha prenosi se da je rekla Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ušao je kod mene i primijetio na mojoj ruci prstenje od srebra, pa je upitao šta je to? Rekla sam, stavila sam ga da ti se uljepšam. Allahov poslanik upitao je, daješ li zekat na to? Odgovorila sam ne, a on je rekao, dosta ti je da ti to bude od vatre. Zekat nije obavezan na zlato sve dok ne dostigne nisab, a nisab zlata je 20 dinara, jer je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam rekao, ti nemaš nikakve obaveze sve dok ne budeš posjedovao 20 dinara. Ovdje se pod dinarom misli na islamski dinar koji dostiže težinu jednog miskala, a jedan miskal je tre, težak 4,25 g. tako da nisab zlata iznosi 85 g. 85 g. Ukoliko se ne dostigne ovaj nisab u zlatu od 85 g, tada se nije dužno dati zekat na zlato. Međutim, ukoliko bude više zlata od 85 grama, tada je obaveza izdvojiti zekat na zlato. Također, nije obavezan zekat na srebro, sve dok ne dostigne nisab, a nisab na srebro je 5 evaka. Zbog vjerovjesnikovih sallallahu alihi wa ala alihi wasallam riječi, na sve što je manje od 5 evaka nema sadake, a jedna evkija je iznosi 40 islamskih dirhema, pa je nisab na srebro 200 islamskih dirhema, a jedan dirhem teži koliko je sedam desetina jednog miskala, pa je 200 dirhema jednako otprilike 595 g. 595 g. Dakle, Nisab za zlato je 85 g, dok je nisab za srebro 595 g. Na ime zekata na zlato i srebro izdvaja se 2,5%. Zekat je obavezan i na novac, jer je on zamjena za srebro. Pa kada dostigne vrijednost nisaba u srebru, obaveza je izdvojiti zekat na novac. Također obaveza je izdvojiti zekat na zlato – srebro i novac svejedno nalazili se kod vlasnika ili kod drugih ljudi kao pozajmnica, kao dug. Ukoliko dužnik svakog trenutka može vratiti dug, kad god to davalac duga od njega zatraži, tada je davalac duga obavezan svake godine izdvojiti zekat na iznos duga. U ovom slučaju, to jest kada je u pitanju iznos duga, davalac duga može zekat izdvajati svake godine ili kada dužnik vrati novac, može izračunati i izdvojiti zekat za sve godine. Međutim, ako dužnik nije u stanju vratiti dug, tada davalac duga neće izdvajati zekat na taj novac, sve dok mu dužnik ne vrati pozajemljeni novac, pa kada ga dobije, izdvojit će zekat samo za zadnju godinu, onu u kojoj je preuzeo svoj novac, a za prethodne godine nije obavezan izdvajati zekat. Izuzev zlata i srebra zekat nije obavezan na druge plemenite metale, pa makar oni bili iskuplji. Izuzetak od ovoga pravila jeste situacija kada su ovi plemeniti metali predviđeni za trgovinu i tada se na njih izdvaja zekat kao na trgovačku robu. I četvrta kategorija na koju je obavezno izdvojiti zekat jeste trgovačka roba. Trgovačka roba to jest sve ono što je pripremljeno i određeno za trgovinu. Nekretnine, stanovi, kuće, stoka, hrana i piće, auta i drugo. Svake godine će izračunati vrijednost te robe, a zatim izdvojiti 2,5% od ukupnog iznosa. Svejedno, da li trenutna cijena pala – ili bila ista kao i kada je kupovao robu ili se povećala ili opala ispod cijene po kojoj je kupio dotičnu robu. Trgovci su obavezni napraviti detaljan popis, inventar, obračun za svaki mali i veliki artikl i nakon toga izdvojiti zekat. U slučaju da pravljenje takvog popisa stvara trgovcima teškoće, onda će otprilike procijeniti vrijednost i izdvojiti zekat čime će ispuniti inša Allahu Teala svoju obavezu. Zekat se ne izdvaja na pokretnine i nekretnine koje spadaju u čovjekove osnovne životne potrebe. Hrana i piće, namještaj, stan, stoka, auto, odjeća, izuzev zlatnog i srebrenog nakita, zbog vjerovjesnikovi sallallahu alihi wasallame riječi musliman nije obavezan izdvojiti sadaku na svoga slugu i svoga konja. Zekat nije obaveza davati na imovinu koja se odredi za iđaru, za iznajmljivanje, stan, auto i sl. ali je obaveza dati zekat na novac koji se prikupi od njihovog iznajmljivanja, naravno ako pregodini i dostigne nisab, zasebno ili zajedno sa ostalim imetkom dobivenim iz iste svrhe, to jest trgovačke robe. Draga braćo muslimani, izdvajajmo zekat na svoj imetak, očistimo njime svoju dušu, znajmo dobro da je u zekatu profit, a ne propast, izračunajmo i pobrojimo sve na što smo dužni dati zekat, molimo Allaha da nam primi ono što udjelimo i da nam da bereketa u imetku koji nam preostane. Sva hvala pripada samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu i sve ashabe.